priznati je da je danas tema zanemariva kod strane većine ljudi ili od strane većine ljudi. Malo ko razmišlja o tom drugom svijetu, stanjima i situacijama u kojima će se neminovno naći. Istinu je rekao Allah subhanahu wa ta'ala opisujući većinu tih ljudi kada kaže Ja'lamuna vahira minal hajati dunja wa Oni znaju doslovan prelijep prijevod, oni znaju samo za spoljašnjost ovoga svijeta. I suštinu ovoga svijeta ne poznaju. Oni znaju samo za ovaj svijet i to za spoljašnjost njegov. Ne znaju suštinu ovoga svijeta, zbog čega je Allah dao dunjavak. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ A što se tiče ahireta, oni su prema njemu, prema njemu nema. Vjernik i vjernica ne smije da bude u toj većini koji ne razmišljaju o onome u čemu će se sigurno naći, koji ne razmišljaju o stanjima i situacijama koje ne mogu nikako zaobići. Ne smije da bude od onih koji će se sutra kajati i željeti da se vrate na Dunjavog, a sutra sa hireta nema povratka. Dakle, vjernik i moraju da razmišljaju o tim stanjima i situacijama jer će se neminovno naći u njima. Neće ih moći prevaziti tako lako zaobići. Neće se moći vratiti na Dunjanuk i popraviti. Jedno od tih bitnih, ako ne i najbitnijih pitanja, ako ne i najbitnije pitanje i stanje, situacija u kojem će se sve jedan od nas sutra naći, jeste pitanje sirota. Sirota, preko kojeg će sve jedan od nas morati preći. Sirot koji je postavljen iznad džehennema, a put je do džemljena. Preko njega sve jedan vjernik i vjernica mora će preći. Nema drugog puta. Ne mogu zaobići. Ne mogu vječno čekati ispred njega. Preko njega moraju, preko njega moraju preći. Dakle, sve jedan. I vjernik, i vjernica, i licemjer, licemjerka, i također onaj koji je obožavao nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala na određeni način bit će izložen Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Merjem kategorično tvrdi da sve jedan insan, sve jedan čovjek, mako on bio, bit će izložen džehennemu. Vamo dobro poznati kuranski aj često se spominje 71 ajet sure Merjem وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا I ama baš nema nijednog od vas da neće biti izložen džehennemu. ta presuda tvoga gospodara je završena, ona se više ne mijenja. Takva je. Summenu neđil ladine takavu a nedaru zalimine fiha Zatim ćemo bogobojazne sačuvati džahnama, a ostavit ćemo da u njemu pleče nevjerici, nasilnici. Pa kažu u komentaru ovog kurpanskog ajeta, kako se prenosi od naših prethodnika, vjernici će biti izloženi džehennemu kako? Tako što će morati iznad njega preći. Preko sirata. Dočim nevjernici će biti izloženi džehennemu, bit će uvedeni u njega. će uvedeni u njega. Dakle, nimalo bezazleno pitanje. Traži se od nas dakle da se zapitamo koliko razmišljamo uopšte o ovom pitanju i koliko se i pripremamo, pripremamo za njega. Dakle, prelazak preko sirata obraja se u najveće brige najveće strahote tegobe sutra na sudnjem danu za svakog vjernika i svakog vjernicu. I neće se definitivno, zasigurno smiriti sve dok sirat ne ostave, ne ostave iza svojih leđa, sve dok ga jeli, uspješno ne pređu. A istinski pobjednik, istinski prvak u prelasku preko tog sirata jeste onaj koji ga još na dunjavku pređe. Jeste onaj koji ga još na dunjavku pređe. Onaj koji razmišlja o njemu, upozna se s njim, upozna se s njegovim s strahotama, pa se još na Dunjalku pripremi sa imanom i dijelima koja su spomenuta u šarijetskim tekstovima da nam nakon Allaha subhanahu wa ta'ala olakšavaju prolazak preko, preko, preko sirota. Pa u nekoliko naših obraćanja, dakle večeras i ako Bog da je u na dva, tri utorka, govorit ćemo o sirotu, o njegovom opisu, strahotama, tegobama koje će se javljati za prolaznike preko sirota od džehennemskih vatrenih ili tih plamenova koji će dokačati prolaznike, spržiti ih od džehennemskih kuka koji će dolaziti iz džehennema i trgati pojedine dijelove tijela onima koji sporo budu prelazili preko sirata od dakle, velikih džehennemskih tmina kroz koje vjernik mora proći kroz tako jeli, jeli, tanak i oštar, oštar sirat. Pa dakle prvo prije svega šta je to sirat? Na osnovu šarijatskih tekstova kaže se da je sirat most postavljen iznad džahennema. Sirat je most postavljen iznad džahennema. Oštri od sablje, a tanji od i kose. Kliza, na njemu će mnoga stopala da se okliznu. Prekrivan je, odnosno postavljen kroz džahennemske tmine. Na njegovim krajima nalaze se kroz džehennemske tmine, a dolaze i pokat kad ih obasjaju jeli, te tmine prosvijetle džehennemski plamenovi. Na njegovim krajima nalaze se željezne džehennemske kuke, dakle, koji će trgati određene dijelove sa prolaznika koji će prolaziti, prelaziti preko sirata. Kaže se da je njegova dužina ogromna, velika dužina. Spominju islamski učenjaci razne cifre, hiljade i hiljade godina. Jeli, i preko tog sirata će se preći. Ili spretno i brzo. Ili bolno i sporo ili će se pasti s njega. Preko sirata će se preći spretno i brzo i sačuvati džahannama. Ili će se proći preko njega, preći preko njega sporo i bolno, ali opet preći ili će se spasti, spasti s njega. I ovo pitanje je kako bitno. Jedna od najvećih briga sutra na sudnjem danu, jer vjernici oni kojima ne bude oprošteno ono što su činili od grijeha, za te grijehe moraju da odgore u džehennem. A kako ulaze u džehennem? Sa sirata. Sa sirata spadaju u džehennem. Nema drugog puta. Nema drugih vrata. Sa sirata spadaju u džehennem. Pa je stoga za nas je vrijedno da se upoznamo i sa dijelima koja nas trovaljuju sa sirata u džehennem. I sa dijelima koja nam ako Bog da uz Allahovu pomoć olakšavaju da pređemo brzo, spretno ili preko, preko sirata iznad džehennema. A Salman al-Farisi radijallahu talan prenosi da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam u hadisu rekao i postavit će se sirat. I postavit će se sirat, bit će oštri od britve. A kada se postavi sirat, meleki koji neće prelaziti preko sirata. Meleki koji nikada neposlušnost nisu iskazali Allahu subhanahu wa tako. Meleki kada vide sirat postavljen iznad džehennema reći će zar ima neko da će biti Kada vide sirat oštar, oštri od britve, tanji od vas i ko se će, zar ima neko da će preći preko ovoga. Pa će Allah subhanahu reći preći će onaj kome ja dozvolim. Preći će onaj kome ja budem htio da pređe. Pa će meleki reći Subhaneke, ma bednake haqqa ibadetik. Slavlje neka si ti. Nismo te obožavali koliko treba. To jest da je nama naređeno da pređemo. Nemamo dovoljno badeta. Da pa se sačuvamo tim ibadetom da ne spadnemo sa sirata. Oštrog, oštrije od britve. tanje od vlasi kose. Meleki koji pogledajte. Otkako ih Allah stvorio, nikada mu neposlušnost nisu iskazali. taj s nama? Imali jedno djelo koje se možemo osloniti da s njim, ako Bog da sutra, jer preko sirata prelazi se sa svojim dijelima. Nema toga krobate koji će po ovako oštrom i tankom i klizavom siratu da pređe. Nego će se prelaziti kako dolazi u hadisima sa svojim dijelima. Čovjek će prelaziti sa svojim dijelima, njegova djela će ga nositi. Pa ima li jedno djelo? Hajde se zapitam, dok slušamo, ima li jedno djelo u kojem ustrajava, makar ono bilo malo, onda se ako Bog da nadam da će me ono prevesti preko sirota u džennet. Teško. Što god počnemo, brzo Kratko treba. Sjećate se onog slučaja, možda sam ovdje i pričao, brata iz Kuvajta, koji je sanjao tri noći, prvu noć, drugu noć, treću noć, kako mu se kaže za osobu u Rijadu, koja stane u Rijadu, u toj toj ulici, u takvoj takvoj kući, kaže se za njega da je stanovnik Prvu noć, drugu noć i treću noć. Spominju se ime, živi tu i tu, u toj ulici, u toj kući. I nije čekao četvrtu noć, već je otišao. Otišao. Došao, potražio ulicu, ima li ta ulica? Ima. I ostavi auto i polako ulicom. Pa pregleda zgrade, kuće. I naiđe na kuću koja mu je pokazana, pokazana u pozvoni, izađu curice, pitaju ko je vlasnik ove kuće, ko stanuje ovdje, kažu taj, taj, naš babo, taj, taj, ime, koje mu je rečeno u Pa kaže, može li svići, može. Sišao, hajde, bujrom, ređemo ovdje na vratima, na pragu, hajde. I on je malo posio, popio kafu, čaj i ostalo, malo razgledao, ništa posebno. Kaže, ja sam došao s poslom. Ja sam prevalio veliku udaljenost. Došao sam s poslom sanjam prvu noć, drugu noć, treću noć, za tebe mi se kaže snu da si stanovnik dženeta. Allaho robe, koja djela radiš? Kakva djela radiš, Allaho robe? Kaže, nema ništa posebno. Kao i svi drugi. Kaže, moguće da je ovo, a to je. I takako danas teško. Kaže, već sedmu godinu svoju platu polovim sa komšinicom koja je ostala u već sedmu godinu. Koliko? 84 mjeseci. Još možda ako imaju jedna 13. plata, računam još. Već sedmu godinu platu koju dobijem, ja i moja supruga, žena, raspolovimo i kaže odnosi, odnesi Kaže, to je to. To je to. I kaže, razmijenili smo brojeve telefona, da se čujemo, da ostane kontakt među nama, i ja sam ga zaboravio. Šest mjeseci je prošlo. Nisam ga se sjetio, jedne prilike dok sam sjedio prelistavao brojeve, nešto tražio, naletim na njegov broj. Pa hajde ga nazovem, da malo oživim u Pa kaže, nazvao sam, javile se curce. Treba mi babo, kaže, babo je nakon tvoga dolaska sedam dana preselio. Rahim Allah te. Pričao nam je tvoj slučaj, šta si vidio u snu, tvoj san, nakon toga zatražio je odmor na poslu, malo se povukao, je više u ibadet nakon sedam dana preseli. Da li takvih dijela ili daleko manjih, ali ustrajnih, toliko godina ima kod nas, koja će nas sutra prenijeti preko sirata, subhanike, ma'abednake, haqqa ibadetik, slavnje neka si ti, nismo te obožavali koliko, koliko smo trebali. Da je naređeno, nemamo dovoljno ibadeta. Da je naređeno, melekima na pređu, nemamo dovoljno ibadeta da pređemo preko takvog <clears throat> sirata. Jeli? Ebu Sejid al-Hudri radijallahu talan kaže do mene je došla vijest da je most sirat tanji od vlasi kose i oštri od sablje. Također Ebu Sejid al-Hudri radijallahu talan prenosi da je Allahov poslanik Alihi salatu Islam rekao i postavit će se most iznad džehennema. Pa su prisutni ashabi upitali a kakav je to, kakav je to most? Pa je rekao to je mjesto gdje će mnogi pasti i okliznuti se. Na njemu se nalaze kuke, kukasti štapovi i bodlje koje sliče jednoj vrsti biljke s kukastim trnjem što raste u nešto, a zove se, zove se sardan. Što se tiče dužine sirata, kao što rekao, spominju islamski učenjaci brojne jeli, e, cifre, velike dužine, hiljade i hiljade godina. Fudajl ibn Jad, rahimahullahu kaže 15.000 godina. Međutim, islamski učenjaci nemaju dokaza za to ono što govori o njegovoj dužini možda dakle daleko i većoj od ove spomenute jeste hadis Aisha radijallahu talanha kada je upitala Allahovog poslanika alihi salatu wasalam o značenju riječi Allaha subhane i sura Ibrahim 48. ajed Jevme beddelu l'ardu gajra l'ardi o samavat Jevme beddelu l'ardu gajra l'ardi o samavat Onoga dana kada se zemlja zamijeni drugom zemljom aj i nebesa sudnjem danu kada se zemlja zamijeni drugom zemljom, a i nebesa, gdje će tada biti ljudi? Ljudi koji bi trebali da stoji na toj zemlji i zemlja treba da se promijeni. Gdje su oni? Pa je rekao Allah poslanik Ali Hisalkom, ali kod imamo muslima, bit će na siratu. Svi od prvog do zadnjeg vjernika i licemjera bit će na siratu. Što govori dakle o njegovoj ogromnoj, ogromnoj dužini. Prelazak preko sirata, kao što rekao, upraja se u najveće strahote, gobe. Vjernik i vjernica zasigurno na njemu, kada im bude naređeno da pređu preko njega, na njemu će osjećati veli veliki strah. Biće zaprepašteni, zabrinuti, prestravljeni. Valja preći preko sirata koji je oštri od sablje, pa kad spustiš jedno svoje stopalo, rasiječeš ga, a treba staviti grubu. Da staviš lijevo ili desno, ne smiješ. Imaš li sa sobom svjetlo? Pitanje. Dakle, bit ćemo i tekako sutra prestravljeni. Kao što kaže moja jedna Džebel, radi Allah, tamo vjernik se neće smijeti sve dok si rad ne ostavi za sebe. Pa ono što ukazuje da će vjernici i vjernice tada biti prestravljeni, tekako, kad im bude naređeno da pređu preko sirata koji je postavljen iznad, iznad džehnina, Jesu i neke činjenice. Jedna od njih jeste da će tada čovjek zaboraviti svakoga sve ljude će zaboraviti. Nikomu neće na umpadu. Brinit će se samo o sebi. Jel tako na Dunjaluku kada imamo nekakav problem kad nas zatrfi, zadesi, Ma mi o kome drugom ne razmišljamo. A ovo je dakle najveći sutra problem, najveća vrika. Kako preći preko džehennema da ne spadneš u njega? I kako preći brzo, spretno da te džehennemske kuke ne zahvate, da te džehennemski plamen ne zahvate, da ne budeš spao u Najveća briga. Pa kaže Aisha radijallahu anha, jedne prilike prisjetila sam se džehennema pa sam zaplakala. Rasplakalo me tu Pa me vidio, primijetio Allahov Poslanika alihi salatu wasalam i pita, o Aisha, šta te rasplakalo, zbog čega plačeš? Pa kaže Allahov poslaniče, sjetila sam se džehennemske vatre, sjetila sam se džehennema, pa me to rasplakalo. Hoće li tada vama biti na umu vaše porodice? Hoće li te se tada sjećati svojih porodica Allahu poslanića. Pa kaže Allahu poslanik alihi salatu tri situacije. Tri stanja su kada se niko, nikoga neće sjećati. Tri situacije, u tim trima situacijama niko nikoga se neće sjećati. Kod mizana, kod vage. Sve dok ne saznaš jesu li tvoja dobra djela teža od loših. Niko ti neće kod dijeljenja knjiga, kada se poviče, ovo knjiga, sve dok ne saznaš u koju ruku ćeš dobiti svoju knjigu svojih dijela, u desnu, lijevu ili za leđa i kod sirata. Sve dok ne ostaviš za svojih leđa. Niko ti ne upada, neće. Također ono što ukazuje na veliki strah koji ćemo osjetiti sutra na sudnjem danu jeste i činjenica malo prije spomenuto hadisu Selmana Al-Farisija, da će meleki biti zabrinuti Meleki će, biti prestravljeni izgledom sirota, a mi vidite kako daleko, daleko više. Također ono što ukazuje na sutrašnji veliki strah kod sirota jeste i to da će se vjerovjesnici zauzimati za svoje narode. Da će vjerovjesnici stojati pored sirata kada budu prelazili njihovi sledbenici, će Allah subhanahu wa ta'ala da ih učvrsti, da ih učini postojanim njihova stopala preko sirata. Pa u hadisu Anasa ibn Malika Allahu ta'ala se spominje da je rekao Allahu poslaniče uzimaj se sutra za mene. Allahu poslaniče uzimaj se sutra na sudnjem danu za mene. Pa je rekao učiniš to. u pa Anas Pogledajte ubjeđenja Anasa ibn Malika Allahu ta'ala. Kaže Allahu poslaniče gdje ću te sutra tražiti? Gdje ću te sutra na sudnjem danu tražiti? Dakle, sudnji dan će sigurno nastupiti ja ću biti jedan od tih mnogobrojnih iskupljenih. Gdje da te tražim? Ubjeđenje. E to je ono što nama fali danas. I što fali i što će faliti Allah najbolje zna dobrom broju muslimana do kijaneta. Ovakvo ubjeđenje u sudnji dan. Ovakvo ubjeđenje u ahiretu. Nama se govore i govore šarijatski tekstovi o ahiretu i obaveznosti pripreme za njega, međutim, kao da, ih i ne čujemo, kao da ih ne primjećujemo toga shabi, kada bi im nešto bilo rečeno, nimalo se nisu dvomili. Ukoliko bi čuli ajet ili hadis u kojim se postiče na nešto, a bi odmah radio, nije pitao je li to obaveza, ili je to lijepo, jesu li se islamski učinjaci razišli, kada čuje ajet ili hadis u kojim se nešto zabranjuje, ne pita je to haram, ili je to mekruh, je to strogo zabranjeno, ili je pokuđeno, da li se razilaze islamski učinjaci, imali kako drugo mišljenje, odmah su radili ili ostavili vide Allahov poslanika alihi salatu wasalam, da nešto praktikuje, ne pitaju Allahov poslaniće, moramo li mi, je li to obaveza, već odmah žurili da i oni to čini. Da nije hajr, ne bi to radio Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Ili da je hajr u tome, ne bi to zabranio Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Pa kaže, gdje ću te tražiti? Pa vidim Omera na drugoj strani, Allahov poslanika, alihi salatu wasalam priča mu san, kako je vidio Omerov dvorac u džennetu Kaže Omere, prisjetio sam se tvoje ljubomore, pa nisam htio da uđem u tvoj dvorac. Pa plače Omer. Zna to istina. I zna da je sutra za njega dvorac pripremljen, da pa ga čeka, pa plače. Pa Bej ibn Kav dolazimo Allahu poslanika alihi sam sjede pred njega i kaže Allah mi je naredio da pred tobom proučim suru al-Bejine. Allah rekao, naredio, spomenuo moje ime, plače Ubej. E to je ono što nam fali. Naše stanje, kako opisuje jedan od učenjaka Ali Pompavi Rahimovnog naše stanje. Poredi ga prelijepo sa jeli, blizancima. sa blizancima u majčinom stomaku. Oni žive određeno vrijeme, ali tako, u majčinom stomaku, blizanci. I ono što oni vide oko sebe, to je za njih svijet. Da im se kaže, ne, ne, ima drugi svijet na tom drugom svijetu ima drveća, stabla, uživanja, rijeka, zgrada, bilo. Ne, ne. Ovo što mi vidimo, to je tako i mi. Ono što vidimo konkretno našim očima kod većine muslimana, to je. Ti njemu pričaju o drugom, ne, ne. Ono što vidim, to je. Pa kada dođe vrijeme, jel tako, porođaje, ne mogu oba da da izađu iz majke. Mora jedan, onda drugi. Pa onaj prvi odlazi, a drugi kaže, brato umire. Pa to umire, tako i mi. Čovjek umire, odlazi s ovoga svijeta, mi kažemo umire, on se kao i onaj radi. Tako, vjernik, kada umire, nemoj da žalimo za njim. Nemoj da žalimo za njega i to bolje. On se tek, on se tek radi. Ovakav je naš odnos sprem šarijatskih tekstova. Upravo ovakav. To kaže Nesibni manki, gdje ćete tražiti sutra na sudnjim Allahu poslanić. Pa kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, traži me kada me budeš tražio, prvo me traži na siratu, bit ću pored sirata. Ako me ne nađeš tamo, onda me traži na vagi, kod vage. Ako me ne nađeš ni tamo, onda me traži, onda me traži na haudu, ja ću se doista nalaziti na ova tri, na ova tri mjesta. Također ono što ukazuje sutra na veliki strah vjernika i vjernica jeste i to da prilikom prelaska preko sirata ili kod sirata iskupljene mase niko od njih neće progovarati će za njimi. Kao i na dunjavku, tako kad nas nešto zadesi, kada budemo pogođeni nečim zanimiš. Ne možeš da dođeš sebi. Šta će tek sutra da bude? Kad budeš trebalo da oko takvog hera. koji je dugi i dug, ne vidiš mu kraj. A i ne vidiš zato što je spostavljen kroz džehennemski plin. A moraš da prođeš. A ispod njega džehennem dubog 70 godina. Pa ima da zanimiš, definitivno. Kaže Allahov poslanika alihi sallatom hadisu od Burere, postavit će se sirat iznad džahennema, ja ću biti prvi od svih poslanika koji će sa svojim narodom preći preko njega. Tih trenutaka niko neće progovarati osim poslanika. iz poslanika, a riječi koje će oni govoriti bit će tada Allahu naš spasi, spasi. Allahu naš spasi, spasi. Nema druge dobe, nema druge potrebe, samo spasi. Prilikom prelaska preko, preko sirota. Pa dakle, sve ovo jasno oslikava te i strahotu sutra na sudnjem danu prilikom prelazka preko, preko sirata. Ko će sve prelaziti sirat? Hoće li i nevjernici prelaziti sirat? Neće. Hoće li mnogovorci prelaziti sirat? Neće. Dokaz? Kod Buharije, kod Muslima spominju se brojna predanja u kojima stoji da mnogobožci, dakle svi oni koji su obožavali nekoga drugog mimo Allaha subhane ili uz Allaha obožavali i druge i nevjernici, ehlu kitabije neće prelaziti preko sirat. Svi će sa svoga mjesta biti bačeni u džehennem. Preko sirata će prelaziti vjernici i licemjeri. Vjernici i licemjeri. Pa poduži hadis kod imamo Buhari od Ebu Sejda al radijallahu ta'ala u njemu se kaže da je u Uzaid, Allahu poslaniče, hoćemo li vidjeti svoga gospodara na sudnjem danu? Allahu poslaniče, hoćemo li vidjeti svoga gospodara na sudnjem danu? Pa kaže Allahu poslanik, alaihi salatu wasalam, da li vas šta spriječava da vidite sunce i mjesec u vedrom danu, u vedrom noći? Da li vas šta spriječava? Možete li da vidite sunce u vedrom danu, mjesec u vedroj noći? Kaže, ništa nas ne spriječava. Vidimo i tekako. Kaže, isto tako, kao što vas ništa ne spriječava da vidite sunce i mjesec u vedrom danu, u vedroj noći, ništa vas sutra na sudnjem danu neće spriječiti i spriječiti se između vas i Allah. Ništa vas neće spriječiti da vidite svoga gospodara. Zatim je dalje nastavio Allahov poslanika, alihi salatu Toga dana će neko viknuti, uzviknut će se. Neka svi ljudi idu ka onome koga su obožavali. Tako će oni koji su obožavali krst slijediti svoj krst. Oni koji su obožavali kipove, slijedit će svoje kipove. Svi će slijediti svoja božanstva. Ostaće samo oni koji su obožavali Allaha i dobri i loši. I ostaće nešto od sljedbenika knjige. Zatim će im se predočiti džahannam, kojim će biti, koji će im biti priviđenja, učinit će im se kao voda. Pa će biti upitani jehudi, jevreji, židovi. Koga ste obožavali? Pa će odgovoriti, obožavali smo Uzeira, Božijeg sina. Pa će im se reći, lažete, Allah nema sina. Lažete, Allah nema sina. Pa će biti upitani šta želite, šta priželjkujete. Želimo da nas napojiš. Ožednjeli smo. Toliko i toliko dugo se stojalo na sudnjim danu. Tako nisko sunce bilo spušteno, jeli, spušteno do naših glava. Pa će reći, ožednjeli smo, hoćemo da nas napojiš. Pa će im reći, bujrom, napijte a džahennem će im biti prikazan kao jel, kao voda. Pa će otići da se napiju i upašće u džahennem. Pa će biti upitani kršćani, koga ste obožavali? Odgovorit će, obožavali smo Mesiha, Božijeg sina. Pa će im se reći, lažete. Allah nema sina. Allah nema sina. Pa će biti upitani, šta želite? Želimo da nas napojiš. Pa će im biti rečeno, pijte, i oni će popadati u džehennem. Tako će ostati samo oni koji su obožavali Allaha, dobri i loši, dobri vjerci i loši vjerci. Oni će tada biti upitani šta vas je zadržalo pa niste otišli sa drugima. Svi su otišli, samo vi stojite. Vi niste negdje otišli. Pa će reći, mi nismo bili s njima ni na dunjavu. Zašto da idemo sada s Mi nismo bili s njima, nismo obožavali nekoga drugog. Nismo obožavali ove spomenute smo obožavali Allaha jednog jedinog. Nismo bili s njima na Dunjalku, zar da idemo sada s njima, a čuli smo također nekoga kako poziva da svi ljudi idu kao onome koga su, koga obožavali, pa i mi očekujemo našeg gospodara. Pa će se pojaviti Allah subhanahu wa ta'ala, a posrednik između Allaha subhanahu wa ta'ala i iskupljenog naroda bit će dakle vjerovijesci, poslanici, oni će razgovarati i prenositi. Pa će biti upitani imate li kakav znak od Allaha po čemu ćete prepoznati svoga gospodara? Pa, kako stoji u hadisu kod imama Buharije, dakle u ovom vjerovostnom hadisu reći će sako pod koljenica. O tome smo obavješteni u ovoj knjizi i po tome ćemo prepoznati svoga gospodara. A pa kada Allah subhanahu wa ta'ala se pojavi i pokaže taj znak, vjernici će popadati na srđu. Vjernici će popadati, učinit će srđu dok, među njima će biti, pogledajte, svo vrijeme. I na Dunjavuku, i na Ahiretu do zadnjeg momenta. Šlepali su se lice mi. Dakle, do ovog mjesta, kada treba da se pride preko sirata, tu su i lice Znači, pa i oni požurti da učinje sredu, međutim, kičma će im biti jeli, učvršćena. Neće se moći presaditi. Pa kada budu požurili da padnu na seždu, bit će vraćeni na potiljak požure da padnu na srdu, jer kičma, kako je učvršćena, vraće se ili nazad na potiljak. Zatim će biti postavljen sirat preko džahmana, kaže Allah poslanik alihi salatu Pa iz ovog hadisa jasno se uviđa da svi koji su obožavali nekoga drugog, uz Allaha subhanahu wa ta'ala, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i svi ostali nevjernici od sredbenika knjige, svi će oni ući u džahnem, neće prelaziti preko sirata. Sa svoga mjesta gdje budu stojali, biće pobacani, pobacani u džahannam. Pa Ibn Rajab kaže, ovaj hadis jasno ukazuje da će svi oni koji su obožavali nekoga drugog, Nema Allaha, poput Mesiha i Uzeira, knjige biti pridruženi mnogobošcima prilikom ulaska u vatru, prije postavljanja sirata, s tim što će oni koji su obožavali kipove, sunce, mjesec i drugo od mnogobožaca slijediti ono što su obožavali Mignjanko i zajedno sa svojim božanstvima ući u vatru. to oni će prvo i će svoja božanstva, dok jevreji, židovi i kršćani neće vidjeti oni koji se obožavaju. Zašto? Zato što oni nisu baš, u zir. tako? I, i i salatu jer vesti poslanice neće biti u džemu. A što se tiče licemjera, kao što rekao, oni će nakon ovog detalja ipak prelaziti preko, preko sirata. Imaće sa sobom nekakvo malo svjetlo koje će nakon, kada krenu preko sirata, ugasiti se i popadati sa sirota. Kako stoji u hadisu Džabira ibn Abdillaha radijallahu anhuma, je rekao Allah poslanika alihi salatu wasalam, zatim će se svakom insanu, svakom čovjeku, svakoj osobi dati svjetlo, među ljudima će biti i licemjera i vjernika, svi oni će nakon toga slijediti svoje svjetlo, na siratu će se nalaziti kuke koje će dohvatati koga Allah bude htio da dohvate, zatim će se ugasiti svjetlo. neka od stanja ljudi prilikom prelaska sirata. Dakle, šta će se dešavati s nama? Sa svima koji budu prelazili, preko sirata, sa jednima, sa drugima, sa trećima. A dakle, bit će onih koji će brzo preći, brzo, spretno, uspješno preći preko sirata. Neće ih dokačiti džehennemski plamenovi, neće će ih dokačiti džehennemske kuke, neće gledati prizor dole džehennema, džehennemske jeli strahote, da će brzo preći preko sirata. Kako stoji u hadisu Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu, da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao ljudi će biti izloženi džahennemskoj vatri. Na početku sam rekao kako, dakle morat će preći preko sirata. Ljudi će biti izloženi džahennemskoj vatri pa će preko nje prelaziti svojim dijelima. Od njih će biti onih koji će preći preko sirata brzinom svjetlice, zatim brzinom vjetra, zatim poput brzih konja, zatim poput putnika koji se vraća svojoj kući, Jel tako, musafir ono, putnik kad ide kući brže se vraća, nego kad odlazi od kuće. Kad odlazi od kuće ne idemo A, Radije ne bi kada, se smisli da treba ostati dugo i dugo vremena od svoje porodice, svoje djece, ne idemo se. Ali kada se vraća kući, vraća se zasigurno brže. Ili brzinom hača na devi, zatim poput onoga koji juri svoga neprijatelja, zatim poput čovjeka koji lagano pješači. I dalje. Tako će ljudi jel, prolaziti preko sirata. Dakle, preće brzo, poput svjetlice, poput reptaja oka, poput vjetra, ništa od strahota neće doživjeti niti, niti vidjeti. Zatim od njih će biti onih koje će dokačiti žehendomske kuke. Iz njihovih tijela otrgnuti određene dijelove, međutim ipak će se spasiti žehendom. Dakle, preće preko sirata. Preće preko sirata. Pa stoji u hadisu, kako Hureyre u talan, da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam rekao, i džahennema dolaze, protežu se kuke koje su poput trnja sta, sta, jeli, sa stabla biljke sadan. Pa pita jeste li vidjeli tu biljku, znate li kako izgleda, kad vas hadis znamo. Kaže, džahennemske kuke su poput bodlji stabla sadan s tim što njihova veličinu ne zna niko to, Allah subhanahu wa ta'ala. One će dokačati i trgati ljude shodno njihovim dijelima. Dakle, sutra je sve shodno našim imanima, našim ne, našoj sposobnosti, marifetlicima i to. Može na dunjavu, a sutra na ahiretu definitivno ne može. Sutra na ahiretu jedino ima i tvoja mnogobrojna ili malobrojna dobra djela. Oni će dokačati i trgati ljude shodno njihovim djelima. Od ljudi će biti i onih koja će njihova djela skrovaliti ih u džehennem, a bit će i onih koji će džehennemske kuke dokačiti, strgati mjesto s njihova tijela, ali će na kraju ipak se spasiti džehennemske džahnamske vatre. Od njih će biti oni koji će biti zadržani na siratu zbog svojih dijela. Biće zaustavljeni na siratu, pa će stojati i stojati, a džahnamski plamenovi ga dokačati ili dokačati i pržiti. Džahnamske kuke trgati i trgati je djela, njihova tijela, zbog određenih dijela koja su činili toga je na svima nama da se upoznamo sa tim djelima, da ne bismo i u ovakvo stanje bili uvedeni, dovedeni. Dakle, od njih će biti onih koji će biti zadržani na siratu, pa će biti prženi, bit će jeli, izloženi veliko i kazni strahu, kako što je u hadisu Sehla i Muaza ibn i od Juhanja koji prenosi od svoga oca, da je Allahov poslanik alihi salatu sam rekao ko tuži muslimana nečim, želeći umanjiti njegovu vrijednost, želeći ga omalovažiti, poniziti sve dok se ne oslobodi onoga što je rekao. Sve dok se ne oslobodi onoga što je rekao. Pa kažu u komentaru ovog hadisa sve dok ga vatra ne spava za ono što je govorio. Sve dok ne odgori na siratu za ono što je rekao za svoga vatra. Ili drugo, drugi komentar, dakle, navodi se više komentara, ili dok ga onaj koga je omalovažavao na dunjavu ko ne vidi na siratu, pa mu se ne smije Kaže, hajde, nastavi. Oprosti malo, jer Allah neće da ljudske hakove. Ako si rekao nešto ono vratu, požuri to još na dunjavu. Da ne bi taj bio jeli, zaustavljen na siratu i odgorio, odgorio za to. I od njih će biti onih koje će njihova djela strovaliti sa sirata u džahnem. Kako se bilježi u hadisu Abu Bekreta, da je Allah poslanik alihi salatu rekao, jedni ljudi će krenuti na sudnjem danu preko sirata, pa će ih sirat pa će ih sirat baciti jedne preko drugih u džahnem. Krenit će preko sirata, pa će ih krajevi sirata baciti jedne preko drugih, jedne preko drugih u džahnem. Prvi i zadnji koji će preći sirat. Prvi koji će preći sirat je Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam, Allahu poslanik i njegov narod, kako je prethodio hadis, ja i moj narod bit će prvi koji će preći preko sirata. Dakle, Allahov poslanik alihi salatu sam prvi, a od njegovog naroda prvi kako? Imam hadisa. Pogotovo u gajbu se govori. Došli u hadisu siromašni muhađir. Siromašni muhađir. Prvi će prelaziti preko, preko sirata, nakon Allahovog poslanika Alihi Kako se spominje da je jedan od židovskih rabina došao i postavio Allahovom poslaniku Alihi Salatu sam pitanja, pa prvo pitanje koje je bilo jeste koji ljudi će prvi preći sirata pa je rekao Allahu Poslani alaihi salatu sam siromašni muhađer, kako još imamo sveta. A zadnji koji će preći sirat, jeste čovjek koji će posrpati na siratu. Krenuti, pa pasti, pa se uspraviti, pa krenuti, pa pasti, pa se uspraviti, pa krenuti, pa pasti, pa se uspraviti i neprestano tako i na kraju će se spasiti džahnem, preći preko sirata. Kada pređe preko sirata, toliko i toliko dužinu prevali, okrenit će se pre, eh, prema sirotu i reći neka je uzvišen onaj koji me je spasio od tebe. Doista je Allah dao meni ono što niko ne nije Vidi u svojim očima džahenda. Možda i puzao jeli, svojim stomakom i svojim licem okrenu dole prema džahenda. i vidio. A, hoće li spasiti njega? Čeka li to njega? Pa padne, pa se uhvati. Pa se uspravi, pa padne i na kraju svojim očima je vidio džahnem, svojim očima je vidio svoju patnju, svoje kažnjavanje. Pa kaže, Allah je meni dao ono što nikome, što nikome ne dao. Ako Bog da, nastavit ćemo inša Allah sljedeći utorak, ako nas Allah poživi i zdravlju, govoriti o globama i strahotama dakle, kojima će biti izloženi prelaznici preko sirata. Dakle, o tim džahnemskim plamenovima koji će spaljivati prolaznike, šta da čovjek čini, šta da vjernik i vjernica čini od dijela, pa da se spasi dakle i tih džahannamskih plamenova i također plamenova ili dole u džahannamu. Koja dijela da čini, pa da brzo, jer onaj koga vatra neće doticati, jeste onaj koji će brzo preći preko sirata. Jeste onaj koji će brzo preći preko sirata. Zatim, dakle, budući da je sirat postavljen kroz tmine, koja dijela čovjek da čini da sa ima ogromno svjetlo. Čovjek sa sobom ima ogromno svjetlo, da ima noć, Jel tako da se kaže da treba u neku zabit tamo da odeš gdje nije došla rasvjeta, a ti sa sobom nemaš ništa ili možda imaš u auta nekakva slaba svjetla, možda jednosmjerna ulica i trebaš da ideš tamo i da tražiš stavom čeko. Na nekom ne da ga pitaš u mogu koji vodi do Možda bi se i vratio nazad, a sutra na sudnjim nam nema sirotu, nema šta, ako budeš stajao, evo vidiš šta te čeka. Ako trebaš da ideš. Zato ti treba ogromno, ogromno svjetlo, odnosno treba ti na dunjalku ogroman iman i ogroman, ogroman broj dobrih -hmm.